بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه الله بريباد الله جل شانه إذن اسم صلوات السلام نقصني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete, bojite se Allaha djelašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ana molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umirjeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. E, rekli smo da je pisac, da mu se Allah djelašanuhu smiluje, prije nego što je počeo da govori o tri načela, a to je uspoznaj Allah tabaraka wa ta'ala, te uspoznaj vjere islam, Islama, te uspoznaj poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je spomenuo tri kratka uvoda. I prvi uvod, sa njim smo završili, a to je uvod u kojem je pisac e, spomenuo važnost znanja, zatim važnost rada po tom znanju, te važnost naređivanja na dobro i odračanje od zla i važnost sabora. I dokaz svemu tome je, kao što smo spomenuli i kao što smo protumačili, Kur'anska sura Vala Asr, gdje je poslije toga e, ših naveo govor imama Šafi, rahmatullahi alaihi, koji kaže da uzvišeni Allah tabaraka ta'ala nije objavio dokaz proti svoje stvorenja osim ovu suru, bilo bi im dovoljno. Te je poslije toga spomenuo riječi imama Buharije gdje u svom sahihu kaže poglavlje da je znanje prije riječi i dijela. I rekli smo šta znači da je znanje prije riječi i dijela, a to je da ni riječi ni dijela ne mogu biti ispravni i validni osim ako su na osim ako su skladu sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam a to se na postiže osim sa ispravnim osim sa ispravnim znanjem zatim posle toga je pisac da mu sallallahu alejhi ve sellem smilo je spomenuo drugi uvod u kojem je spomenuo tri stvari, a to je e, obaveza spoznaje da nas je Allah tabarak wa ta'ala stvorio i obskrbio i da nas nije ostavio bez cilja. I rekli smo šta znači to da nas Allah tabarak wa ta'ala nije ostavio bez cilja, e, nego da nas je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala stvorio sa velikom mudrošću, a ta mudrost je da obožavamo Allaha tabarak wa ta'ala. I onda smo se tu dotakli također jedne stvari, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala sve što stvara, i sve što daje, da to daje sa velikom, sa velikom mudrošću. Zatim druga stvar je bila da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da mu se čini da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da mu se čini širk. I treća stvar e, na koju smo stali u stvari sa kojom smo završili, a to je da je še spomenuo e, nešto što se zove al-wala wal-bara, odnosno princip ljubavi i mržnje u islamu, odnosno ljubavi i mržnje u ima Allaha tabaraka wa ta'ala. E, I ovo je stvar na kojoj smo, e, sa kojoj smo završili, međutim, radi važnosti i bitnosti ove stvari, ja bi e, danas počeo e, našu medresu, znači sa kratkim ponavljanjem ili da kažemo vraćanjem na ovu posljednju stvar iz drugog uvoda. A to je na govor pisca, a vi sada imate svi ovaj sveske gdje gore iznad imate tekst, znači ispod dole možete stavljati bilješke koje želite, a to je gdje pisac, da mu se Allah Đelešanu usmiluje, kaže, e, treće, onome ko se pokorava poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i obožava Allaha jednog jedinog, la je džuzu lehu muvalatu men hadda Allaha wa rasulahu. Nije mu dozvoljeno prijateljovanje sa onim koji je neprijatelj Allahu i njegovom poslaniku, wa lehu kana akraba qarib pa makar mu bio najbliži, pa makar mu bio najbliži prijatelj. I onda je zato naveo ajet iz, e, naveo ajet iz sure Al-Mujadara, ajet e, 22, koliko mi se čini, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže ne treba da ljudi koji u Allaha i onaj svijet veruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku suprostavljaju, makar im bili očevi njihovi ili sinovi njihovi ili braće njihova ili rođaci njihovi. Njima je on, to jest onima koji vjeruju, u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio. I on će uvesti u džernetske bašte kroz koje će rijeke teći da u njima vječno ostanu. Allah je sa njima zadovoljan i a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni koji su na Allahovoj strani će sigurno, sigurno uspjeti. Znači, ovo je samo jedan od kuranskih ajeta koji kazuju na ovaj veliki princip, a to je princip al-wala wal-bara. E, mi smo jučer rekli da princip al-wala wal-bara znači da čovjek voli i mrzi samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa ako nekoga voliš, znači ne voliš ga radi njegove nacije, niti radi njegove boje kože, nego ga voli, voliš radi, njegovih, radi njegovog vjerovanja i radi njegovih dijela. Isto tako kada je u pitanju mržnja. Znači ti ne mrziš uh, e, muširika zato što je muširik ove boje kože ili zato što je odavde ili zato što je rođen tu ili zato što je sin ovoga ili onoga. Nego mrziš ga radi njegovih dijela. I zato, znači, vidite u svemu tome ljepotu islama, a to je da islam ne poznaje granice, da islam ne poznaje boju kože, nego da se muslimani vole i poštuju i, pod, i podpomažu radi toga što vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala jednog, zato što vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. E, ono što smo također rekli, što sam vam ukazao, a nisam bio spomenuo opšebnije i zato želim sada ukratko da samo nabrojim te stvari, a to je da uh, radi ovo pro, uh, da, da, da je ovaj propis al wala wal bara ljubav i mržnja u ima Allah tabarak wa ta'ala da je to propis za koji su uh, da je više propisa vezano za ovaj princip da je više islamskih propisa vezano vezano za ovaj princip pa je tako od toga uh, pa je tako od toga i ovdje ću vam ukratko uh, nabrojati spomenuti pa je, od, pa je radi toga došla zabrana oponašanja nevjernika pa je radi toga došla zabrana ponašanja nevjernika. E, na osnovu riječi Allahu oposanika sallallahu alaihi wa sallam, koje je zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu, men tešebbeha bi qawmin fa huwa minhum. Ko oponaša jedan narod, on njemu pripada. I islamski učenjaci kada govore o ovom e, ponašanju kažu da se to e, odnosi na one stvari koje su, obrate pažnju, koje su specifične za njih. Na one stvari koje su specifične za njih. Pa se ono što je, da kažemo, specifično za nevjernike, bilo da se radilo od običaja, bilo da se radilo, radilo od odjeće, bilo da se radilo o bilo kojim stvarima, muslimanu je zabranjeno da to čini e, sa namjerom oponašanja, oponašanja njih. E, ovaj fenomen je danas i takako prisutan, da kažemo, kod muslimana, gdje se nevjernici ponašaju, da kažemo, bilo da se radilo o odjeći, bilo da se radilo o imenima, na djevanju imena, bilo da se radilo o praznicima, bilo da se radilo o izrazima, bilo da se raz, ra, radilo o jeziku i tako dalje. Znači, čine to sa ciljem kako bi oponašali, kako bi oponašali drugi, kako bi oponašali druge narode. Znači, narodi koji ne vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato, znači, ponovo ponavljam i kažem da je došla zabrana u Kur'anu i sunnatu o ponašanja nevjernika u stvarima koji su specifične za njih. Pa i na, na osnovu hadisa koji sam citirao, gdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže men tešabbeha bi qavmin fa huwa minhum, ko ponaša jedan narod, on njemu, o njemu i pripada. E, zatim također od toga je obaveznost, obaveznost činjenja hijjre. Znači ako muslimani žive u mjestu među nevjernicima gdje ne mogu ispoljavati svoju vjeru, znači nije im dovoljno da svoju vjeru kriju i da praktikuju u kući, nego im je obaveza da učine hijđru, znači tamo gdje mogu, gdje mogu vjeru da ispoljavaju, gdje mogu vjeru da ispoljavaju. I zato i obaveznost hijđre dolazi, dolazi radi ovoga. Zatim zabrana pomaganja nevjernika u borbi protiv muslimana. Ako bi se desilo da se negdje bore, na primjer, nevjernici protiv muslimana i da neka skupina muslimana pomogne nevjernike u borbi protiv muslimana, to je od najvećih griha. Čak to je stvar koja izvodi, koja izvodi iz Allaha te bareke ve taala, izvodi iz Allaha te bareke ve taala vjeri. A to je pomaganje nevjernika u borbi, u borbi protiv muslimana. Zatim od tih stvari je također e, uzimanje njih za pomoćnike u stvarima e, osim, e, osim ako se radi osim ako je osim ako se radi o slučaju nužde. Znači na primjer da kada muslimani imaju svoju državu, znači da, da kažemo da ministre, da savjetnike, E, i tako dalje uzimaju uzimaju od nemuslimana. Znači to su stvari koje su zabranjene osim ako za to postoji osim ako za to postoji potreba. Ako postoji potreba, ako kod nevjernika postoji neka stvar koja je korisna, koja može biti od koristi muslimanima, nema zapreke da muslimani tu stvar uzmu i da se i da se okoriste. Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimo stvari koje su bile da kažemo nevjernika, međutim u kojima je bila korisna muslimani. Kao što je uzeo savjet od Salmana al-Farisija, kada je bila bitka na Ahzabu, da se iskopaju rovovi, odnosno hendaci, hanadik e, oko, oko, oko Medine, kao način, kao način borenje, kao način borbe. I, jer, taj način, jer taj način borbe nije bio prisutan, nije bio poznat Arapima, niti muslimanima. Nego je Salman al-Farisi rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam da su oni kao parizijanci to koristili, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio da je to korisna stvar i to je, to je uzeo od njega. Zatim također, uh, ono što je vezano za ovaj princip jeste zabrana učestvovanja, učestvovanja u njihovim praznicima. Znači koji su vezani za njihove adete, za njihove običaje, pogotovo koji su vezani za njihovu vjeru. I zato je također e, u to spada da im se e, pokloni stvar, znači povodom tog praznika, da im se čestita taj praznik i tako dalje. Znači čak jedan broj islamskih činjaka smatra da čovjek izlazi iz vjere, znači da je počinio dijelo kufra, ako nevjerniku čestita njegov praznik ako nevjerniku čestita njegov praznik, znači koji je vezan za njegov vjeru, kao što je na primjer sada, znači kada su upitani njihova ovi praznici koji bili, gdje oni slave rođenje, kako kažu svog Boga, na udu bila ta'ala, znači čestitanje takve stvari je eh, kod islamskoj učenjaka između harama i kufra. Jedni kažu da je haram, dok drugi kažu da je kufr. Međutim, najmanje jeste da je to stvar koja je zabranjena. I to je konsenzus islamske učenjaka. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alaihi, navodi u svom dijelu uh, eh, Ahkama Ahli Vimma, navodi konsenzus islamske učenjaka da je ta stvar haram. Dok veliki broj islamske učenjaka kažu da čovjek sa tim izlazi iz vjere. Zašto izlazi iz vjere? Zato što je pohvalio kufr. A onaj koji pohvalio kufr, znači kao da je zadovoljan, kao da je zadovoljan sa njim. I zato, na primjer, u suštini, ako pogledamo čestitanje njihovih praznika, šta je drugo, osim da mu čestitaš ono što on vjeruje. Znači, kao da mu kažeš, čestitam ti, nek ti je lijepo, nek ti je hajli, nek ti je sretno, zato što obožavaš nekoga mimo, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, zamislite da, da, da, da čovjek počini blud i da mu kažeš, čestitam ti što si učinio blud. Ili kada popi alkohol, da kažem, čestitam ti što si popio alkohol. Pa kako tek onda, kada je u pitanju nešto, nešto, nešto što se zove, nešto što, se zove širk ili kufr u Allaha tabaraka wa ta'ala, da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato ovdje sam spomenuo ovaj primjer, a to je da je konsenzus da Ibn Qayyim i drugi, znači isto tako i hanefijski pravnici, šafijski, malikijski, handelijski, spominju konsenzus islamskoj učenjaka po pitanju toga. I zato namo da vas zavara, znači mišljenje oni koji danas izađu i kažu da je to dozvoljeno, znači da je čestitanje praznika dozvoljeno, da, da islamski učenjaci poput Ibn Qayyima i drugi, da su dosta puta govorili stvari bez dokaza, i tako dalje. Čak što više, uh, ono najčudnije što sam vidio, ja sam jedne prilike uh, priču razgovaro, da ne kažem raspravljao s jednim takvim, znači gdje kaže da je čak uh, kuranska naredba da im se čestitaju praznici. Pa kaže na osnovu čega? Kaže na osnovu riječi Allah tabarak wa ta'ala wa kulu li nasi husna i ljudima govorite lijep govor. Pa kaže u tom momentu njemu je, e, e, ono što je lijepo njemu da kažeš jeste da mu kažeš da da mu čestitaj da mu čestitaš taj njegov praznik. Da Allah tbaraka taala sačuva od takvi od takvog poimanja, to od takvog poimanja vjeri. Znači kao što sam rekao, znači da je veliki broj islamskih učenjaka spomenuo da je to konsenzus, znači zabrane čestitanja, čestitanja njima njihovim praznika kao i bilo koji vid učestvovanja u tim praznicima ili da im pokloniš poklon tim povodom i tako i tako dalje. Međutim, e, da kažem ono što je e, veći, da kažem, bela i svega ovoga pomenutog, a to je što danas među islamskim svijetom postoje oni koji, e, da kažemo, kršćane ili žido, kršćane židove ili druge e, pravce, ne smatraju, ne smatraju nevjernicima, nego kažu da među njima ima oni koji će ući u džennet, da Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. Pa to tumače nekim ajtima kao na primjer gdje Allah Đelešanu kaže oni koji budu vjerovali i koji bili židovi, koji bili kršćani, koji budu, koji budu vjerovali u Allah i sudnji dan, njima, e, njim čeka nagrada od njihovog gospodara ovaj ajd, ako bi se vratili na govor Mufessira, se odnosi na one uh, kršćane koji su vjerovali u Isa alaihi sallam za vrijeme Isa alaihi sallam I na one židove koji su vjerovali u Musa alaihi salam za vrijeme Musa alaihi salam. Međutim, dolazkom Muhammeda sallallahu alaihi sallam, obaveza svih ljudi jeste da vjeruju u njega, da povjeru poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kao što je zavidio žima muslim u svom sahihu da Abu Hureyre radijallahu ta'la anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ Tako mi onoga učuje ruce moja duša, neće za mene čuti niko, bio kršćanin, bio židom, a zatim da umre وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي A da u mene ne povjeruje, a da neće biti od stanovnika, od stanovnika vatri. I konsenzus je islamskih učenjaka. Ne da kažem islamskih učenjaka, nego sve frakcije, znači čak i one koji su odstupile, znači od pravca ili sunnata od džemata, čak i one koji su izlaš, izašle iz okvira islama, su smatrali da kršćani židovi koji ne povjeruju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da neće biti poslanika džanneta. Ili nakon dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, danas u ovom vremenu, znači postoje među takozvanim modernistima, oni koji kažu ne, koji kažu da među današnjim kršćanima, da među današnjim židovima ima oni koji će uči, koji će uči u džennet. E, e, kada budemo govorili o stvarima koji izvode iz vjere, znači vidjet da su islamski učenjaci e, spomenuli ovu stvar, a to je da, e, da je objeđenje ili vjerovanje da neki drugi pravac, sam pravca poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam može da bude poput njegovog pravca, da je to stvari koji izvodi iz Allahove tabareke u ta'ala vjere. I zato neki koji se čak nazivaju, koji su u očima ljudi islamski učenjaci, koji govore o vjeri, kažu da su sve ovo putevi koji vode ka Bogu. Znači da islam put koji vodi ka Bogu, da je kršćanstvo put koji vodi ka Bogu, da je judaizam put koji vodi, ka, koji vodi ka Bogu, da je budizam put koji vodi ka Bogu i tako dalje. I znači mislim da, da vam ova stvar nije nepoznata. Ova stvar je bez sumnije znači po tekstovima Kur'ana i sunnat Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kufr u Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer uzvišeni Allah jalla šanu kaže, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ A onaj koji bude traže neku drugu vjeru sa Islama, ona od njega neće biti primljena i on će na ahiretu biti od onih koji su propali. I na osnovu hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji sam vam prethodno citirao, i na osnovu konsenzusa islamskih učenjaka po ovom pitanju. Tako da, znači razumije svega ovoga da pitanje al-wala al-bara, pitanje ljubavi i mržnje u ima Allaha tabaraka wa ta'ala je, je jedno veliko pitanje koje ima i jedan veliki temelj u islamu koji se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahu posanika sallallahu koji se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahu posanika sallallahu alihi wa sallam. Međutim, ovdje želim da napomenem i kažem da u svom ovome, znači eh, da kažemo da je ovo sve vezano, da se ovo temelji na vjeri u Allaha tabarak wa ta'ala i da sve ovo dolazi radi vjere u Allaha tabarak wa ta'ala. Dok s druge strane, znači svima, svima, svima nama je poznato, znači da postoji veliki isto tako propisa, isto tako broj propisa koji je vezan, koji ukazuje na ljepotu Islama u odnosu, u obhođenju prema nemuslimanima, prema kršćanima ili židovima. Pa sam, na primjer, učer spomenuo da je muslimanu dozvoljno da oženi kršćanku ili židovku i također da je dozvoljeno muslimanima da jedu, krš, da, da jedu njihovo, njihovo mjesto. To je jedan od propisa. Zatim također od propisa jeste što je Allah Đalešanuhu naredio, znači da se prema njima postupa pravedno. I isto kao što je naređeno da se prema muslimanima postupa pravedno, isto tako naređeno da se prema nevjernicima postupa pravedno. I kao što ti nije dozvoljeno da prevariš muslimana, isto tako ti nije dozvoljeno da prevariš onoga ko nije musliman. Svejedno bio kršćanin, da li bio židov, da li bio budista, da li bio bilo ko. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam između ostalo kaže وَلَا تَخُدْ مَنْ خَانَكَ Nemoj prevariti onoga koji tebe prevari. Pa makar da on tebe prevari, ti njega ne smiješ, ne smiješ da, pre, da prevariš. Pa je tako Allah Đelešanu naredio da se postupa pravedno, znači čak prema nemuslimanima. Odnosno da isto kao što ti je naređeno da postupaš pravedno prema muslimanu, isto tako ti je naređeno da postupaš pravedno prema nemuslimanu. Zatim također vam je poznato da u islamu ima nešto što se zove uh, eh, ahkamu ahli zimma. Znači propise koji su vezani za ahlu zimma, odnosno za zimmije. To su muslimani koji žive, koji, to su nemuslimani koji žive među muslimanima u islamskoj državi. I zimma znači zaštita. Znači oni kada plaćaju džiziju, oni plaćaju sa, sa tim zaštitu. Znači oni su zaštićeni. I oni nisu dozvo, i, i, i, njima nije obavezno da učestvuju u ratovima i borbe, borbama za islamsku državu. Nego oni su zaštićeni oni su zaštićeni. Obaveza muslimana jeste da ih zaštiti od bilo muslimanskog neprijatelja ili neprijatelja koji, koji, želi, koji želi samo njih. Znači, istoga, znači, možete vidjeti također, znači, možemo vidjeti ljepotu, ljepotu, odnosno pravednost, pravednost islamski, pravednost islamskih propisa. I e, e, islamska historija je nešto što sjedoči, što sjedoči svemu mome. Čak što više, znači, vidimo da Allah Đelašanu nam je naredio <clears throat> da činimo dobročinstvo Znači, ne samo da budemo pravi, nego, nego da činimo dobroči, dobročinstvo prema onima, znači, koji nisu u ratnom odnosu, koji nisu u ratnom odnosu sa njim. Kao što kaže Allah, tabarak wa ta'ala, Allah vam ne zabranjuje da činite, da budete pravedni i da činite dobro, da činite dobročinstvo prema onima koji se nisu borili protiv vas i koji vas nisu isterali iz vaših domova. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, govoreći o, o, o nevijeniku sa kojim je sklopljen sporazum, kaže, men qatala mu'ahadan, lam jarah raihata al džanna. Onaj ko ubije, osobu koja se zove Mu'ahed, a Mu'ahed je onaj musliman između kojeg e, je između njega i muslimana ima sporazum, ahed, ugovor, znači uh, ugovor o primjeru. Onaj musliman koji ubije znači, tog, tog nevjednika, znači sa kojim ima napravljen sporazum, poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže da neće osjetiti miris, miris džemneta. Znači to je s druge strane, znači to je s druge strane, praved, pravedan odnos prema njima, i fair da kažemo i korektan odnos prema njima. Međutim dok ono prvo što smo spomenuli je vezano je vezano zašto jer e, su stvari koje su zabranjene zato što su vezane za vjerovanje, zato što su vezane za temhid, zato što su vezane za širk i tako dalje. I zato opet ponavljam i kažem da je princip al-wala wal-bara odnosno ljubav i mržnje u ime Allaha tabarak wa ta'ala jedan veliki princip u islamu koji se temelji na Kur'anu na velikom broju ajeta i na velikom broju hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zato je ovdje ših rahmatullahi alaihi iz važnosti i bitnosti prema ovoj stvari, znači spomenu, spomenu, spomenu ovu stvar. I ovo pogotovo danas u današnjem vremenu, znači možemo vidjeti važnost i bitnost, a to je kao što sam već ukazao, znači gdje veliki broj, ljudi, e, veliki broj ljudi ni ne smatra nevjernicima, zatim gdje veliki broj ljudi su, da kažemo, zadivljeni njihovom kulturom, civilizacijom, oponašaju raznim u raznim oblicima, dok su isto vrijeme zaboravili svoju vjeru, zaboravili su svoju kulturu, zaboravili su svoju civilizaciju, zaboravili su svoj bonton, svoje adab, ono što nas uči Kur'an i sunnat, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, ovdje se još također dotaknuti ono za što sam sučer, e, e, što sam spomenuo, a to je da, da pod ovaj princip ulazi također e, nešto što se zove bidat, odnosno, odnosno novatarija. Ovdje e, neću puno govoriti, odnosno neću opšteno govoriti o značaju novotarije, šta je novotarija. Međutim, želim samo da kažem da je u Kur'anu i sunnetu Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam došao veliki broj, znači ajeta i hadisa koji govori o opasnosti, opasnosti novotarija. Opasnosti novotarija. I od toga je da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što e, se prenosio da iše radi Allah tala anha, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, man ahdete fri amrina hada ma lisa minhu fa hua rad. Ko u našu vjeru nese ono što nije od nje, to će mu biti, to će mu biti odbačeno. To će mu biti odbačeno. Zatim, e, konsenzus islamskih učenjaka da je svaka novotarija, da je na većem stepenu od velikog griha. Da, je, da su novotarije na većem stepenu od griha. Da su novotarije, znači kao da kažemo mrsta, na većem stepenu od griha. Zašto? Zato što čovjek kada čini grijeh, a zna da je to grijeh, na primjer pije alkohol ili da kažemo e, čini određenu stvar, on čini to, a zna da je Allah tabaraka ta'ala to zabranio. I on će se boriti sa sobom, sa, svoj, sa svojom dušom ili, ili sebi govoriti da nekada to ostavi. Međutim, dok čovjek kada čini novotariju, on čini grijeh, međutim ne misli da je to grijeh, nego čak što više misli da je to nešto što ga približuje uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala da je to nešto što ga približuje uzvišenom Allahu tebareku ve taala. I zato je konsenzus islamskih učenjaka da su novotarije kao vrsta da su veće i teže od nečega što se zovu, od nečega što se zovu, što se zovu grijes. I ono što ovdje sam, što želim e, ponovo da ponovim i kažem, a to je što sam spomenuo jučer, a to je da islamski učenjaci kažu da je, konc, e, da je konsenzus, da, je obaveza islamskih učenjaka, da je konsenzus islamskih učenjaka, da je obaveza odgovor, odgo, e, da je obaveza odgovaranja i ukazivanja na novotarije koje se pojavljaju. I to je konsenzus islamskih njaka, kao što je spomenuo veliki broj njih, kao među njima je šehr Usab ibn Taymiye i tako dalje. I spomenuo sam također vrijednost ove stvari, a to je kada sam spomenuo govor imam Ahmeda, da imam Ahmed je bi upitan da li je bolje za čovjeka da klanja posti bude i tikaf ili da odgovara novotarima. Pa rekao, odgovaranje novotarima je, je bolje. Zašto? Zato što je tu korist općenita, zato što je tu korist, da kažemo, šira i zato što je tu korist, zato što je tu korist veća. I zato opet kažem i ponavljam, da je odgovor na novotarije, znači jedan od velikih principa u islamu koji se temeli i gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, te na predajama, odnosno po imanju prvih, prvih generacija. Ovdje ću vam samo uh, ukratko spomenuti znači, neke oblike novotarija koje su kod nas prisutne i znači, da vidimo uh, uh, spominjanje ovih novotarija, odnosno uh, svijest o prisutnosti ovih novotarija kod nas uh, treba da poveća samo želju za traženjem ispravnog znanja za traženim znanja koje se temelji na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da poveća kod nas, e, da kažemo želju, također e, e e, e, e, da, da poveća kod nas želju kada upitam širenje, širenje tog, širenje tog znanja. A to je od, od novotarija koje su prisutne kod nas, koje su prisutne kod nas u našoj sredini, među našim narodom, pogotovo u zadnje vrijeme, znači imamo znači, jednu novu novotariju, koje, novotariju koja se pojavila, a to je pitanje, e, pitanje šiizma, odnosno pravac koji se zovu, koji se zovu šije. Znači, e, koji su, normalno, znači, ovaj pravac ima svoju historiju i o njemu možemo govoriti više, Međutim, ono što želim da kažem, e, vezan za ovaj pravac koji dijeluje u Bosni, znači šije, zajedno sa svojim e, organizacijama, među kojima je organizacija Mullah Sadra, zatim Institut Ibn Sina i drugi, znači da je ovo e, grupacija koji kod sebe ima i takako pris, e, kod koje je prisutan veliki, veliki e, kod koji su prisutni vidovi veliko, velikog širka, koji velikog kufra i drugi stvari koji izvodi za Allahove tabarak ta'ala vide. Pa sam vam spomenuo, znači ono što, što je prisutno na njihovim stranicama, znači odgovora da je dozvoljeno dozivati nekoga drugog mimo Allaha tabaraka ta'ala kao dozivani Fatime radijallahu ta'ala anha da traženje pomoći od nje da je to stvar koja je dozvoljena čak što više znači koja je koja je pohvala. od toga je a mislim da ste isto tako čuli i vidjeli znači njihov govor kada izašao o Kur'an jer inače znači šije vjeruju da ovaj Kur'an koji postoji kod nas da to nije Kur'an koji je cijel nego da je ovo samo jedna trećina ili jedan dio Kur'ana. Međutim, dok njihovi nepogrešivi imami, da oni posjeduju, da oni posjeduju, da oni posjeduju Kur'an u originalnosti. Dok su ashabi, kako oni tvrde, znači iskrivili su, iskrivili su, odnosno iskrivili ili, ili su sakrili, ili sakrili su Kur'an. Dotle, da, e, da kada govore o Ali radijallahu ta'ala anhu, da za njega kažu da je poznavao gaib, da je poznavao sve što će biti do sudnijeg dana. I ovo je stvar znači, koji sam lično vidio i našao u jednoj njihovoj knjizi, E, koja se zove vjerovanje Ahlul Bejta, znači koji izdaje ova fondacija, znači gdje, gdje spominju predaju od Alija radijallahu ta'ala anhu, Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, naravno ova predaja lažna, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio hiljadu, e, podučio, uh, hiljadu vrata, a svaka od, ta, svaka od tih vrata ima hiljadu vrata, hiljadu drugih vrata. Pa sam kaže naučio što je, što je bilo i sve što će biti do sudnjeg dana. što je bilo i sve što će biti do sudnjeg dana. Znači nema, sva, nema sumnje da ovo stvar, znači da se iz ovoga vidi razumije poznavanje, poznavanje gajba. Poznavanje gajba je specifično samo za uzvišenog Allaha tebareke, za uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala. Zatim od, od pravaca, znači koji su prisutni kod nas koji djeluju, su razni e, sufijski ili drviški pravci. Međutim, ovi pravci se razlikuju međusobno. I znači nisu svi na istoj vrsti, na istoj vrsti dalaleta i zablude. Međutim, ovdje želim da ukažem na jednu vrstu dalaleta i zablude koja je prisutna kod nekih. Međutim, ovdje ne generalizujem stvar, nego govorim o pojavi kao pojavi a to je učenje Ibn Arabija. Znači, to je e, učenje jednog islam, e, pod navodnicima islamskog filozofa ili učenjaka koji se zvao Ibn Arabi. Znači, ovaj Ibn Arabi je došao, je bio veliki poznati sufijski učenjak, e, mistik, gnostik, filozof, nazovite ga kako hoćete, znači tako ga bar danas onaj nazivaju, znači koji je došao sa jednim vjerovanjem ili jednom idejom, ubjeđenjem koji se zove Vahdetul Vujud, jedinstvo postojenja. A to je da je smatruo da jedino da, da u stvari jedino što postoji, da je to Allah tabaraka ta'ala. I da, se, da, da, da, da, da, da samo ovaj svijet nije ništa drugo nego Allah tabaraka ta'ala. I da se Allah tabaraka ta'ala nalazi u svemu i da je sve u stvari Allah dželle šanu. Pa je tako govorio da se da svinja ništa nije drugo nego Allah, da izmet na uzu billahi ta'ala ništa nije drugo nego Allah tebareke ve ta'ala. I islamski učenjaci su znači osudili njega kao heretika, odnosno njegovo učenje kao heretičko učenje kao da, je to učenje kufra, nevjerstva koji izvodi iz Allaha tebareke ve ta'ala, Allahu tebareke ve ta'ala bere. Pa su tako islamski učenjaci kako su pisali, znači e, znači kako su pisali djela E, kako su izdavali fetve, znači o tome da je njegov učenje kufr, tako su isto opisali zasebna djela. Pa je tako poznati uh, Hafiz al-Biqa'i, učenjak i kad je šafijskog mezeba, napisao poznato djelo koje je nazvao Tadbihu Lugabi fi Takfir ibn Arabi. Uh, napomena, koji bi, pre, gdje bi prevod bio, napomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Znači, uh, napomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Gdje je spomenuo fetve učenjaka sva četiri mezheba, hanefijskog, malikijskog, šafijskog i handelijskog, znači e, fetve učenjaka ovih mezheba da je njegovo učenje kufr i riddet i stvar koje izvodi za Allahve tabarek wa ta'ala vir. Međutim, to njegovo učenje je i takako prisutno, da kažemo, kod, e, kod jednog broja e, pravaca koji se pripisuju sofizmu, odnosno koji sebe nazivaju, koji sebe nazivaju dervišima. Zatim također, e, tu, e, tefsir ili, ili tumačenje Kur'ana od strane ovoga Ibna Arabija je također, e, da kažemo, e, znači da kažem, ne znam kako, kako bi nazvao, jedan veliki dalalet, e, jedna velika katastrofa, iskrivljavanje, iskrivljenje, iskrivljavanje Allahove tabarek wa ta'ala riječ. Pa tako od, od primjera koje sam vidio, koje sam čitao, da Ibn Arabi kada tumači suru Nuh, kada govori o Nuhovom narodu koji su, koji su potopljeni, e, kada tumači ajt, ومن خطيئاتهم أغرقوا ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا kaže radi svojih grešaka su potopljeni i uvedeni u vatru, kaže potopljeni su i uvedeni u vatru, to tj. potopljeni su uvedi, u, uvedeni su u more Allahove tabareke wa ta'ala dubar, u more Allahove tabareke wa ta'ala dubar. I kaže da Nuh alaihi salam kada je pozivuo, kada je pozivuo taj narod da on u stvari nije razumio da su oni obožavali, kad su obožavali kipove, da su oni u stvari obožavali samo Allaha tabareke wa ta'ala jednog jedinog. Znači to je, e, ovo navodim samo kao primjer, znači od kufra i širka koji je prisutan, koji je prisutan kod određenih grupacija. Od vrsta novotarija koji su prisutni, jeste da ljudi vjeruju za veliki broj mjesta e, ovdje kod nas, znači da su mjesta u kojima beričata, da su mjesta koja su svijeta i tako dalje. Svejedno da li se radilo o izvorima, da li se radilo o tekijama, da li se radilo o kaborovima, da li se radilo o drvećima, da li se radilo o pećinama i tako dalje. Međutim, ljudi vjeruju da su to, da su to mjesta koja su svijeta u kojima ima beričata i tako dalje. Znači, e, čak ljudi rade na njima, znači neke stvari gdje se, da kažemo, čovjek koji je pametan, koji ima razum, stidi, gdje se stidi da, da ih spomeni. Pa tako, na primjer, žene, e, žena koja nije mogla da rodi, ko, ko, ko, koja nije mogla da zatrudni, znači na, dolazila je na turbe, znači boravila određeno mjesto na turbetu, moleći, odnosno misleći da će e, beričetom tog turbeta, znači da, da će to biti uzrok da ona zatrudni. Također, na primjer, znači to je međunarodom ostalo, da isto tako dijete koje da kažemo škola ne bi baš išla dobro, znači nije mu baš išla najbolje, da bi ga dovodili na određeno turbe da tu noći 40 noći misleći da će dijete postati onaj, da će postati malo pametniji i tako dalje. Znači, to su stvari, znači, koje kažem, koji su smiješni, međutim, prisutne su, prisutne su kod naroda. I zato ljudi vjeruju za određena, znači, kao što rekao, znači, za određene pećine ili za određene izvore vode, za određene teke, za određena turbeta, znači, da su to mjesta koja, znači, koji imaju neki baričet, koji imaju neku posebnost. I ljudi na tim mjestima, znači, da kažemo, čine širk, bilo da se radilo u malom širku ili velikom širku, zato što se nadaju, znači, e, znači nadaju se otklanjanu e, poteškoće ili nedaće, E, radi tog mesta ili da će im doći određena da će im doći određena kuris. Sve te stvari ako vidimo, znači došlo u Kur'anu i Sunnetu zabrana, zabrana takve stvari i u govoru islamskih učenjaka je došlo znači da su to stvari koje izvade za Allahu te bareke ve taala vir. A što se tiče znači Hamailija, znači nošenje Hamailija, nošenje kolaca, zatim e, zapisa i tako dalje, znači o tome možemo govoriti koliko hoćete i znate koliko je to poznato. I, e, a i također znate da su to stvari koje su, znači gdje je došlo u Kur'an i sunnata Allahog poslanike sallallahu alejhi ve sellem da su zabranje. A kada su pitanju novotarije koje su vezane za ibadet, znači o tome, kao što kaže Arapi hadis wala haraj, znači govori koliko ti, koliko ti, koliko ti drago, nećeš, nećeš pogriješiti. I zato ovo kažem, napominjem, znači iz razloga zašto, zato što, zato e, što je velika važnost, I zato što je u stvari da kažemo obaveza ukazivanje na novotarije, a ukazivanje na novotarije prije svega se postiže širenjem, odnosno učenjem i širenjem sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i onoga sa čim je došao Allahov Resul sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Znači toliko vezano za ovu treću stvar, za treću stvar uh, kada u pitanju, kada u pitanju drugi, drugi uvod. I uh, zatim je šehin prije nego što je počeo da govori o prvom načelu, spomenuo treći uvod, uh, znači treći uvod, uh, o kojem sam vam učer govorio i napomenuo, a to je, a to je, gdje je šeheh Rahmetullahi Alehi spomenuo šta je to Ibrahimova, Ibrahimova vjera. Uh, rekao sam prethodno uh, da Allah tabaraka ta'ala u Kur'anu da spominje Ibrahima Alehi Salam kao primjera onoga koji je bio na tevhidu ili ga, da ga spominje kao primjera muvahida, oni koji su na tevhidu, znači kao primjera i kao imama i vođu onih koji su, koji su bili na tevhidu. Pa tako kaže inna Ibrahima kana ummeten qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Kaže Ibrahim je bio ummet, je bio jedna zajednica. Znači Allah tabarak wa ta'ala Ibrahima jednog, znači Ibrahima pojedinca radi njegove borbe uh, radi njegove borbe protiv širka naziva da je bio ummet, da je bio čitava zajednica. I zato iz ovoga se vidi da jedan čovjek, znači jačinom svog imana, isto tako jedna žena, znači da oni jačinom svog imana i svoj, svojom borbom protiv neistine i širenjem istine, znači da mogu da učine ono što, učine, što, čini, što čini jedna zajednica. Pa tako opet ponavljam da uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala Ibrahima salam naziva da je bio ummet. To jeste učinio je onoliko koliko, koliko nekada treba jednom ummetu, jednom ummetu da učini. Zatim također Allah tabarek wa ta'ala u Kur'anu spominje Ibrahima salam i spominje njegovu dovu gdje Allah tabarek wa ta'ala molio E, da ga, da ga sačuva i da ga zaštiti od širka. Pa tako e, Allah tabarak wa ta'ala kaže da Ibrahim a.s. E, spomnije reč Ibrahim a.s. kada Ibrahim a.s. govorio Rabbi džunubni u abanije en na'bud al-asnam. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. A poznato vam je, odnosno znajte da svaki put kada dođu u Kur'an ili sunnatu neka dova, da ta dova ne dolazi radi male stvari, nego dolazi radi velike stvari. Pa tako poslanici i poslanih sallallahu alaihi wa sallam nisu počivali Allahu djelašanuhu dovu radi neke malih stvari, nego su počivali ili što su tražili neke velike ciljeve ili što su se bojali da će upasti u neke stvari eh, da čupa su neke stvari koje su koje su propasti na dunjalu i na ahiretu. Pa je tako ovdje Ibrahim alejhi salam tražio da Allah tebarek taala da ga sačuva, da ga sačuva od širka. Pa ako Ibrahim alaihi salam strahovo od širka, zar onda mi danas, zar neko danas od nas može, bio muškarac, bio žena, znači zar može da ne strahuje od širka i da kaže ja ne strahujem od širka. Ili da kaže, ili da neko malovaži govor o širku. A danas je i takako veliki broj, i e, e takako veliki broj e, bilo, e, bilo grupa, bilo nekakvih džemata, grupacija, organizacija, bilo da se radilo o, o, o pojedincima, znači koji omalovažuju govor o širku. I zato obratite pažnju na ovu stvar. Znači da je danas veliki broj, znači kako pojedinaca koji se nazivaju islamskim učenjacima ili dajama ili ne znam kako već hoćete, ili, ili organizacija, znači bilo ženske organizacije, bilo muške organizacija, bilo uh, ovi ili oni, bilo džamata, koji kada dođeš, uh, kada počneš govoriti o širku, znači to, uh, govor o širku, uh, omalovažavaju ili da kažemo zanemaruju da ne kažem da se sa tim ismijavaju. Pa kažu, zar to čovjek koji govori la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah, zar može, zar može da upadne u širk? Pa kaže, govor o širku, znači to je znači nešto što dijeli, što dijeli ovaj umet. Međutim, dok s druge strane pogledajte, pogledajte Ibrahima alaihi salam, da od Allaha tabarak wa ta'ala traži da ga sačuva od širka. Pa kaže, rabbi džunubni wa banije an na'bud al asnam. Pa zato je zabilježio, uh, imam, uh, Allah sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači ovo je došlo u suri, u suri Ibrahim, u suri Ibrahim. Zatim, također, uh, uh, zatim, uh, Ibn Đeri na Taberi u svom tefsiru je spomenuo predaju od Ibrahima Tejmija, velikog i poznatog učenjaka iz, iz generacije Selefa, gdje je u komentaru ovog ajeta, znači komentaru šijuću ovaj ajet, Ibrahim je Tejmi govorio, فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ Ibrahim. Pa ko je siguran od ovog balaja, to jest od balaja, od balaja širka, poslije, poslije Ibrahima, alaihi salam. Ko je siguran od ovog balaja, posle Ibrahima alejhi salam. Također ćemo naći u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem stvar koja je slična ovome, a to je da da da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio u istinu ono što se najviše bojim za vas jeste širk. U istinu ono što se najviše bojim za vas jeste širk. Pa isto tako nalazim u Kur'anu da se Allah tebareke ve taala obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu kaže wala kad uhi ilejka usuli zumar ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين كاجا مي سمو بيابلي تبي يوني ما بريا تبي أكو بي تي بوچينيو شرك Znači, pogledajte, obraćanje poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala mu kaže, mi smo objavili tebi i on ima prije tebe. To jeste poslanicima prije tebe. Ako bi ti učinio širk, la jahbatanna ameluk. Bi, uistinu, bi, uistinu bi propalo tvoje djelo. ولا تكونن من الخاسرين اي sigurno bi bio od onih koji su od onih koji su propali i zato opet kažem ponavljam znači sve nas ovo znači upućuje na to znači da pitanje da pitanje širka nije nije malo pitanje odnosno opasnost od ove stvari i da svaki pojedinac kako pojedinac isto tako i zajednica da kažemo džemat oni koji žele koji su okupili koji žele da šire da rade na na, na širenju Kur'ana i Sunnata da moraju da da vode računa ovo stvari odnosno da ovo bude prva stvar kojoj će, kojoj će, koju će pozivati, odnosno koju će, koju će pojašnjavati. Pa tako ših u ovom trećem uvodu kaže, kaže i'lam aršadaka Allah li ta'atihi, znaj Allah te uputio ka pokornosti njemu, e, anna l'hanafijata millata Ibrahim, da je hanafija. A hanafija, znači Allah je lašanuhu Ibrahim a.s. naziva da je, da je bio hanif. Hanif znači onaj koji je skrenuo. Jer u arabskom jesku al-hanif znači mail, znači iskretani. Šta se misli iskretani? Skremo, znači skrenuo sa puta širka Skrenuo sa puta širka. Da je hanafija millata Ibrahim, vjera Ibrahima. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisa lahu ad-din. Da obožavaš Allaha dželle šanuhu jedinog mukhlisa lahu ad-din. Iskreno mu vjeru ispovjedavajući. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها I Allah tabarak wa ta'ala radi toga je stvorio sve ljude. Znači sve ljude stvorio radi čega? Radi tevhida. Wa khalaqahum laha. I stvorio radi toga. I, i, i svim ljudima je to naredio. Kema kale ta'ala, kao što kaže uzvišeni Allah jalla šanuhu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A ljude, a džin, džino, džinove ljude sam stvorio samo da mi robuju. Samo da mi robuju. I onda še kaže, وَمَا نَا يَعْبُدُونِ يُوَحِدُونَ A značenje ja'budun da me obožavaju, to jeste yuvahidun da me obožavaju sa, te, sa tevhidom. Ovdje še je rahmatullahi alaihi reč ja'budun, a džinove i ljude sam stvorio samo da me obožavaju, protumačio ja'budun i wahidun, da me obožavaju, to jeste da me obožavaju sa tevhidom. I ovo je došlo, ovaj tefsir koji je spomenuo šejih, je došlo u govoru Salafa. Pa se tako prenosio od Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, da Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, do, e, spomenuo da je rekao sako ja'budun u Kur'anu, znači wahidun. Svaki put kada se u Kur'anu spomene obožavanje, misli se obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom. I obratite pažnje na ovu stvar i ovo što tobu izrebu. Znači da Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu kaže da svaki put u Kur'anu kada se spomeni uh, obožavanje, misli se obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala, obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala sa, sa tevhidom. Zatim posle toga še i kaže, uh, je spomenuo također riječ, odnosno rečencu koja je velika i želim da je zapamtite, a to je da, da, da je rekao, kaže, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid. A kaže, najveća i najizvišenija stvar koje je Allah Đalešanuhu naredio, kaže to je temhid. Najveća i najizvišenija stvar koju uzvišeni Allah Tabarak wa ta'ala naredio je temhid. I onda kaže, wa huwa ifradu Allahi bil ibadah. A kaže to je da obožavaš Allaha Tabarak wa ta'ala jedno jedinog. Jed, jed, jed, jed, jed, jed, jed, jed, da uh, e, najveličanstvo uh, e, ovdje stoji, znači kod vas stoji, najveličanstvenija stvar koju Allah Đelešanu naredio je temhid, je noća, što znači smatrati da jedino Allah Đelešanu je dostojan da mu se robuje. Znači definicija temhida je smatrati da je Allah Tabarak wa ta'ala jedino dostojan, do, dostojan da, da mu se robuje. Kaže, wa a'damu ma neha anhu širk, a kaže, najveća i najzrušenija stvar ili najgora stvar koju uzvišeni Allah Tabarak wa ta'ala zabranio je širk. Kaže, wa huwa da'watu gajrihi ma'ahu, a to je da dozivaš drugog ili dozivanje drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I onda je ših naveo dokaz svom tome, a to je od dalilu qavluhu ta'ala wa'budu Allahu wa la tušriku bihi še'a Allaha tabaraka wa ta'ala obožavajte i nemojte mu ništa pripisivati. Ovdje ovaj izraz še'an, znači nemojte mu nešto pripisivati, je došlo kao nekirat to jest u arapskom jeziku e, znači imenica može da bude ma'rifa il nakira sa određenim članom ili bez određenog člana. Pa od ova riječ došla kao nakira bez određenog člana. Što znači, e, što ukazuje na općenitost. Znači bilo šta. I zato u, e, ulema kaže da pod ovu zabram, znači da ulazi nešto što se zove, što se zove mali širk, o čemu ćemo, o čemu ćemo govoriti, o čemu ćemo govoriti kasnije. Međutim, ono što želim da iz ovoga, iz ovog, iz ovog trećeg uvada, znači dobro zapamtite, to su sljedeće stvari. Prvo, znači što sam vam spomenuo, znači što je došlo u govoru šeha i što je u stvari prijethodilo, znači što u stvari govori Ibn Abbasa, a to je da svaki put kada uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredi obožavanje ili spomene obožavanje, da se to misli obožavanje Allaha tabarak wa ta'ala sa temhidom. Znači to je prva stvar. Druga stvar, Allah vam dao svako dobro da znate, da dobro zapamtite ovaj govor šeha, a to je da najizušenije i najveličanstvenije i najveća stvar koji uzvišeni Allah tabareku ta'ala naredio da je to tevhid. Dok najgora stvar, najružnija ili najodratnija stvar koja je zabranjena, da je to širk. Da je to širk uzvišenom Allahu tabareke, Allahu tabareku ta'ala. I ono e, što možete spomenuti, što ću dodati na ovo, a to je da ako bi pogledali u redoslijed u mushafu, znači e, učeći Kur'an znači od Fatihe, znači učimo Fatihu pa učimo, učimo Bekare, znači kad uh, prevod Fatihe znate, zatim počet, početak Bekare, Elif Lamin, Velike li Kitabu La Rajbe Fi, to je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upute je bogobojazni, pa onda u prvih uh, nekoliko ajeta Allah Đelešanu spominje osobine uh, vjernika, zatim u dva ajeta dolaze osobine nevjernika, zatim u više od 10, znači negdje 10, 15 ili 17 ajeta govori se osobinama licemjera, da bi zatim došla prva naredba i prva zabrana u Kur'anu. Da bi došla prva naredba i prva zabrana u Kur'anu. A prva naredba u Kur'anu jeste obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. A prva zabrana u Kur'anu jeste zabrana činjenja širka. To su koji ajeti? To su ajeti sura Al-Bakare, a tamo na pauzi možete vidjeti, pogledajte koji je to broj ajeta za onih koji ne zna i napomen da zabilježi, a to je ajet gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže Ja ayuhan nasu, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O ljudi, obožavajte gospodara koji vas je stvorio. Pa je ovo prva naredba u Kur'anu, kao što rekao u redoslijedu, u redoslijedu Mushafa. O ljudi obožavajte Allaha koji vas je stvorio. A prva zabrana je فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا I nemojte Allahu tabarak wa ta'ala pripisivati nekoga ili nešto وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ A vi to, a vi to znate. A vi to znate. Uh, znači to je prva naredba i prva zabrana. I to je uh, u 21. i 22. ajetu sure Al-Bakare. Znači prva naredba u Kur'anu jeste naredba tevhida, odnosno obožavanja Allaha tabarak wa ta'ala jednog jedinog, dok prva zabrana jeste zabrana činjenja, zabrana činjenja širka. I sve ovo, znači što sam vam spomenuo i svega ovoga vidimo, znači šta? Vidimo važnost, vidimo važnost pozivanja tevhidu i pojašnjenja tevhida i, i e, kao e, opasnost širka i znači e, važnost upozoravanje na stvari koje su širka i stvari koje vode vode ka širku. Jer kao što ćemo vidjeti da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nije nam samo pojasnio šta je širk, nego nam je također pojasnio i zabranio stvari koje vode koje vode ka širku. E, ovdje ćemo sada spomenuti e, znači e, ono što je bitno da znate i to je jedna od, od, od, od stvari da kažemo koje od, od, od najbitnijih stvari u ome, a to je e, kako su islamski učinjaci podijelili temhid. Islamski učinjaci su nam, kako bi lakše i bolje razumijeli temhid, napravili podjelu temhida. Pa smo rekli, e, u stvari kažem, da temhid jezički znači smatrati nešto jednim od glagola wahada i wahidu, tauhid. Znači smatrati nešto jednim, znači temhid zna, jezički znači smatrati nešto jednim. Međutim, dok terminološki temhid znači, kao što je došlo u govoru šeha, ifradu Allah ibn ibad. Znači, vjerovati i imati ubjeđenje da je Allah tabaraka wa ta'ala jedini dostojan, jedini dostojan da se obožava. Da jedini dostojan da se obožava. Ova definicija, odnosno vjerovanje da Allah tabaraka wa ta'ala jedini dostojan da se obožava, znači ne možemo shvatiti i razumiti ako ne shvatimo i ne razumijemo podjelu tevhida onako kako su spomenuli islamski, islamski učinjaci. Pa svaki islamski učinjaci, normalno na osnovu ajeta i hadisa, znači kako bi nama olakšali, znači napravili, napravili sljedeću podjelu tevhida. Ovdje želim da dam jednu napomenu, da kažem, a to ako neko danas dođe i kaže, dobro, zna, da li su tu podjelu tevhida znali ashab i da li su znali tabin. Oni ovu podjelu, da kažemo, znači u ovom smislu nisu znali. Međutim, znali su suštinu te podjele. Islamski učenjaci isto kao što su nam, znači, poredali e, fikske knjige po poglavljima, kako bi lakše razumjeli i shvatili i naučili, što se opet temelje na Kur'anu i Sunnetu, znači isto tako su, isto tako su nam podijelili temhid, onako kako je to došlo u Kur'anu i Sunnetu, sa ciljem lakšeg, sa ciljem lakšeg upoznavanja, odnosno sa ciljem lakšeg razumijevanja. Pa su tako islamski učenjaci kada su govorili o temhidu, rekli da se temhid dijeli na tri vrste. Da se temhid dijeli na tri vrste. Prva vrsta jeste temhid od rububije. Prva vrsta jeste temhid od rububije. Temhid od rububije znači da vjeruješ da Allah tabaraka wa ta'ala gospodar jedan jedini znači tevhid rububije, znači da vjeruješ da Allah tabarak wa ta'ala gospodar jedan jedini. To znači da vjeruješ da Allah tabarak wa ta'ala tvorac svega, da Allah tabarak wa ta'ala taj koji daje život, da Allah tabarak wa ta'ala taj koji daje smrt, da Allah tabarak wa ta'ala taj koji upravlja stvarima i tako dalje. Znači to, znači to vjerovanje u te stvari ulazi pod nešto što se zove temhidu ar-rububije. Druga vrsta temhida jeste nešto što se zove temhidu uluhije. A temhidul uluhije znači vjerovanje da se ibadet jedino, da se e, sve vrste ibadeta mogu i smiju upućivati jedino uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I da je Allah tabarak wa ta'ala taj kojem se upućuju, kojem se upućuju ibadeti. To znači temhidul uluhije. Znači vjerovanje da se Allahu tabarak wa ta'ala upućuju ibadeti, odnosno da se jedino Allahu tabarak wa ta'ala smiju upućivati ibadeti, znači sve vrste ibadeta, znači to znači temhidul uluhije. I treća vrsta tevhida jeste tevhidu l-asma i osifat, tevhid l-asma i osifat. Još jednom ponavljam, tevhid l-asma i osifat. Vjerovani da Allahu tabarak wa ta'ala pripadaju lijepa imena e, i svojstva koja su savršena. Da Allahu tabarak wa ta'ala pripadaju imena i svojstva savršenosti. I da Allaha tabarak wa ta'ala opisujemo onako kako je opisao sebe u Kur'anu i kako ga je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu bez ulaženja u kakvoću, u kakvoću tih svojstava. Da vjerujemo uh, u Allaha tabarak wa ta'ala, onako kako je pisao sebe u Kur'anu i sunnatu, i kako je pisao sebe u Kur'anu, kako je pisao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u sunnatu bez ulaženja, bez ulaženja u kakoću, u kakoću toga. Znači to su, znači, to su tri, tri stvari koja ako čovjek spozna, njegovo poimanje tevhida biva, njegovo poimanje tevhida biva ispravno. A još jednom kažem i ponavljam, to je tevhidul rububije, drugo tevhidul uluhije i treće tevhidul esma'i wa sifat. I ovdje ćemo stati sa uh, prvim dersom, a uh, znači ovo ću nastavljati znači, sa pojašnjanjem, pojašnjanjem ovoga, znači u sljedećem dersu koji će biti posle nekih 15-20 minuta. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa taslimu kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة